بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da mu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat littafin da babban malamin nan na hadisi abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta idan ba a manta ba makon da ya gabata mun tsaya karshen babi na 267 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babi na 268 a farkon hadisi na da tamanin da takwas yau muna juma'a uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da da biyu ne 1442 biya, litinin afuwa wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya za mu ci gaba a babul babi babin da zai magana a kan albabi albabi shi ne zalunci ko ƙetare iyaka mutum ya zalinci wani ya ƙetare masa iyaka ko a cikin mutuncinsa ko a cikin dukiyarsa ko a jininsa shi ne albabi san ma'anarsa da azulmu da ɗaya ne shi zalunci yana tawowa ta fuskoki ɗayan uku ne ko dai a zalunci mutum ta afin da ya shafi jininsa a kashe shi zalunci ne a ji masa rauni zalunci a cutar da jikinsa lafiyarsa duk wannan nau'i ne na zalunci ko kuma zaluncin da ya shafi dukiya a sace mai kaya an zalunce shi a ta mai dukiya an zalunce shi ko kuma ta ɓangaren mutuncinsa a masa ƙarya ko a masa hasada ko a masa ƙeta ko a masa ƙazafi wannan shi ma nau'i ne na zalunci wannan bari na 268 shi ne abinda zai karantar da mu matsayin zalunci a addinin musulunci tsoratarsuwa game da yin zalunci kenan sai ya zamanto baya daga cikin ladubba na musulunci yin zalunci ladabi na musulunci shine mutum ya bar zalunci malam mai littafi ya ce haddasa na abu nu'aini ana haddasa na fitirun an abi yahya qal sami'tu mujahidan an ibn abbas qal law anna jabalan baga ala jabalin la dukkan baji wannan hadisin daga abdullahi dan abbas allah madaukakin sarki ya kara masa yarda abdullahi ibn abbas yake cewa lau an jabalan ba za a na jabalin da a ce wani dutse zai yi zalunci a kan wani dutse kaga duwatsu jamadat ne sandaradar abubuwa ne to amma da a ce lau an jabalan da a ce wani dutse ba za a na jabalin yi zalunci a kan wani dutse bazal ah, abdullahi dan abbas sai ce la dukkan baji da dutsen da ya zalincin nan ya dagargaje ya koma gari saboda munin zalinci mun gane to ka ganin dutse ma fa nan to da ga mutum ya zalinci mutum dutse aka sai idan ya zalinci to zai rayar da ya koma gari saboda munin wannan zalunci wanda ya yi. ya sanya za mu ga cewa allah baya kyale zalunci kinan ko dutse ya zalunci dutse to allah bai kyalewa sannan kamar yadda muka sani a hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana hatta dabba in ta zalunci dabba to rana alkiyama sai an saka ma dabbar da aka zalunta ina jimin wasu hadisun a baya ko zala ya ce lati uddunan hukuka ila ahaliha ku bayar da haƙoƙi ga masu haƙi ta yi ƙalu lishatin jamma mina shatin ƙarna zala ce a domin a kiyama ba wai wani ya ci zaluncin wani ba a akuya mai ƙaho in ta cinkiya akuyar da ba su da ƙaho to sai a rama mata rana alkiyama to akuyar da aka cinkiya ɗin sai a ba ta umarni a ce ta rama cinkiyar da aka yi mata sai ta rama ta ga an yi adalci a rama nan, idan dai aka fitar da wannan haƙoƙin sai a ce kuni turaba ku zama ƙasa dabbobi sai su zama ƙasa su ba a da ba a sakamako a ce wannan ya tafi ta wannan ya tafi a da an yi kisasi tsakanin su an gama da su sai a ce to dukkanin su koma ƙasa shi ne wani su malamin tafsiri suke cewa can cikin surutun wannan an mai kusa duk can ƙarshe inda zai ce ya ta ne kunci ba? wai kafiri ne in ya ga akuya an maida ta kasa? an wuce da ita sai ya fatan shi ma da haka a kai masa da a ce ya tafi wutar jahannama Allah ya tsare wannan kunga a cikin wannan hadisin ko a cikin wannan bayanin na abdullahi na abbas akwai zargin zalunci sannan akwai tsoratarwa mai karfi daga wuce daga wuce ma wani iyaka ta zalunci wani wuce iyakarsa wannan yana nuna mana haɗarin haka da haka lalle zalunci abin gudu ne ba abin kusanta ba ne allah ya tsare mu daga zalunci wannan asarin na abdullahi dan abbas hadisi asari ne ingantacce muhammad nasiru dina albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a cikin littafinsa sahihul adabul mufrad malam ya ce haddasa muhammad ibn salam ibn salam ala akbarana ismailu ibn ja'far an muhammad ibn amru an abi salamata an abi hurairata an Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal ihtajjatin nar wal janna fa qalat an ya dukuluni almutakabbiruna almutajabbiruna wa qalatil janna la yadkhuluni illa ad-du'afa'u al-masakin fa qala lin-nar anti azabi an taqimu biki mimman shi'ti wa qala lil-janna anti rahmati arhamu biki man shi'ti Wani hadisin na gaba daga abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara masa 'yarta ya ce an yi 'yar hujja tsakanin wuta da aljanna ihtajjatin jikin naruwar janna an yi 'yar hujja tsakanin wuta da aljanna akan a akan waye wani tsakanin wuta da aljanna ita aljanna tana ƙoƙarin ta ce ita tafi wuta wuta kuma tana ƙoƙarin ta ce ita tafi to sai kowa yake ta hujja da karinsu aljanna da ta ce ita tafi to mai ki aljanna sai ta bayanin hujjarta wuta da ta ce ita tafi ita ma tana ƙoƙarin kawo hujja shine ihtajjatin naru wal janna an yi ai hujja tsakanin wuta da aljanna kowa yana ƙoƙarin ya tabbatar da cewa shi ne ya fi ɗan uwansa shi ne ya fi ɗaya. faƙalatin naru to daga cikin hujjojin da wuta ta kawo ita wuta sai ta ce ya dukuli ne almutakabbiru na almutajabbiru wuta ta ce to ai ke aljanna kin gani waɗanda za su shige ni su ne almutakabbiru masu girman kai sannan kuma almutajabbirun wanda suke masu zalunci almutajabbirun masu tsece da iyaka mun gani, masu tsece da iyaka masu ba ko da ƙarfin mulki wannan sai sa su zalunci wanda baya da mulki ko da ƙarfin dukiya wannan sai san ya fi zalunci akan wanda suka fi ƙarfinsa shi ne almutajin duniya ita wuta ta ce irin waɗannan su ne za su shige ta wa ƙalatin janna ita kuma aljanna sai ta ce ni kuma la da kula ni illar zuwa fa'uwal matsaki ba masu shiga ta in ji aljanna sai abu a fa'u wal masaki sai wanda suke masu rauni almasakin wanda ba su da dukiya miskine ne su ne a wutar za su ne a cikin aljanna kaga ita wuta manyan mutane masu takama da mulki masu takama da dukiya wannan ya ɗauke su har suna zalintar waɗanda ba su da abin da suke da shi na ni'ima da masu tsananin girman kai mazin sun fi kowa za su iya taka kowa irin waɗannan masu faɗa a a anan duniya su ne a wutar ba. ita kuma aljanna sai masu rauni waɗanda waɗancan suke zalunta suke nuna musu cin ƙarfi masu rauni miskinai wanda ba su da komai na dukiya wanda yanka ce masa ma kawo buhu a baka ciyan masara uku sai ce to aiki an samu buhun buhun ma ba ya da shi irin waɗannan su kuma shi ne a cikin aljanna donan malamai suka ce wannan fa baya nuna cewa ba za a sami irin waɗannan a wuta ba abinda hadisi yake nufi su suka cewa almutakabbirun ma baya nuna cewa ba za a shiga aljanna ba a amma dai a wutar jihannama su ne suka cewa a ciki to kaga wurin da ya tattara irin waɗannan manyan mutane da kuma wurin da ya tattara masu rauni wanne ya fi wani shi ne hujjar da kowanne ya kawo tsakanin wuta da ainihin ita aljanna to da kowa ya kawo hujja faƙada sai ubangiji ta'ala ya ce lullari ya ce wa ita wuta sai allah ta'ala ya hukunci kenan ya hukunta wa ya fi wani a ciki sai ubangiji ta'ala ya ce ke wuta anti azabi an taqimu biki man shi ke azaba ta ce ina yin intikali da ke akan wanda na so menene intikali shine azaba ta ramuwa ma'ana laifi ne a nan duniya sai a saka mashi akan wannan laifin da ya a nan duniya ta hanyar yi masa azaba wa ƙarin jannati ta ce ma aljanna an ce rahamati ke kuma aljanna rahama ta ce arhamu biki man iki ina yin rahama da ke akan wanda na so a cikin bayina nan waya fi yanzu aljanna ta fi domin ita rahama ce wuta ita kuma azaba ce ina aljanna ta fi muhallin ɗinmu a cikin wannan shi ne abinda aka faɗa na cewa waɗanda za a shiga wuta su ne almutatabbirun almutatabbirun wannan hadisin hadisi ne sahihi imamu ahmad ya cin da shi a musnad nashi da imamu turmizi shi ma ya cin da shi imamu bukhari da Imam muslim da abu ya'ala da alhumaidi da ibn hibban su ma da sun fitar da wannan hadisin bihadar islam da wannan islam da haka hadisi ne wanda yake ingantacce ƙarin musamman ibrahim allah ta'ala haddasa usmanu ibn sali قال أخبرنا Abdullahi الله بن وهب قال حدثنا Abu هانئ الخولاني عن أبي علي aljanabi an fudala ibn ubaidin an nabi sallallahu alaihi wasallama qala salasatun la yus'alu anhu rajulun faraqa aljama'a wa asa imamahu فمات آسيا فلا تسأل عنه وأبة أو عبد أبقى من سيده وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرج فتبرجت وتمرجت بعده وثلاثة لا يسأل عنه رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره إزه, ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله wannan hadisin isnadinsa yana cikewa akan fabala ibn ubayd sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansari mutumin madina ne aslama qadiman wa lam yashhad badara yana daga cikin farko farkon musulunci a cikin mutanen madina amma kuma baya daga cikin waɗanda suka je yakin badar wa shahida uhudan wa ma ba'daha amma tun bayan yaƙin ƙudi duk yakokin da aka yi a baya ya je waɗannan yakokin sannan fata sham wa misra sannan yana daga cikin sojin da suka buɗe ainihin ƙasar sham da kuma misra a lokacin mu'awiya sai na mu'awiya na khalifa ya ba wannan sahabi alƙali a dimishka bayan ya shawara da abin jirga har aka gina masa gida a nan ya rasu shekara ta hamsin da uku bayan jirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina a lokacin kalifancin sai na ma'awiya shi ne sahabin da ya roto wannan hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fadala ibn ubayd an nabi sallallahu alaihi wasallama qala shi kuma ya karbo daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce salatatun layus yus'alu mutane uku ba a yin tambaya game da su fahim hum min suna cikin halittu kar ma ka daya tambaya duk wanda ya siffanci da ɗaya daga cikin siffofin mutane uku din nan to wanda ana ce kar ma ka daya tambaya a gobe kiyama ya halatta kawai ya tafi ta ke nan a ruwayar imam ahmad cewa salasasin latas an mun gane yan ce latas an ai layas aluna ba za a tambaye su ba kawai za a shigar da su wutar jihar da ba a ruwayar imam ahmad ce amma a wannan ruwayar layus al'adun ba a tambaya game da su kar ma ka tsaya tambaya game da su sun halaka kawai Allah ya tsare to waɗannan guda uku na farkon su manzon Allah ya ce rajulun farqal jama'a shine mutumin da ya raba kansa daga jama'a nan khassar khassa ar-rajul an ambaci namiji amma wannan bai nasu in namiji kaɗai irin wannan laifin har mace ma in ce ita ma ta shiga ciki mun gane da aka ce rajulun fara aljama'a ya raba jiha da jama'a aljama'a nan ana nufin almusulmuna ana nufin almusulmuna kamar da ya zo a littafin faidul qadir shirin bukhari ne sannan alhafiz ibn hajarin shi ma a littafinsa fasil bari shirin bukhari da ya yi ya ƙanto cewa wal jama'a jama'a jama'a na. muslimina abinda ake nufi da jama'a nan jama'ar musulmi. da aka ce kuma faraqahum aw rakahun bin irtidat da aka ce ƙan jama'a ya yarda ke. wanda ya yarda ne ya rabu da jama'a ya yarda ya yi wani aiki wanda yake fitar da mutum daga musulunci ko kuma ne wata magana wadda wannan maganar suna iya fitar da mutum daga musulunci to ya rabu da jama'a kenan nan farqal jama'a fil aƙida, ko da yana cikinsu ba ana nufin ya fita daga cikinsu ya koma wani wuri ya zauna ko da cikinsu yake inda ya yarin da ya fita daga musulunci to ya shiga ciki wa sa imamu sannan kuma ya saba ma imaminsa ya saba ma shugabansa kenan fama ta asiyan ya mutu a wannan yanayi yana mai saban Allah ba za a ce falatas al'anhu karka tambaya ga wadda ce nan tikirari ne aka yi likta a fiye da ƙara ƙarfafa cewa kar ma ka ɗaya tambaya ga da shi mun gane ya zo a cikin sayo musu sam abinda manzan Allah ya ce man kharaja min da'a wa farqal jama'a thumma mata mata mai tata jahiliyyati ya ce duk wanda ya yi tawaye daga yi mashi gaba ɗaya shi ne ma'anar wa'asa imamuku tawaye ake ne ya zama ɗin tawaye wa farkar jama'a sannan ya bar jama'a ya rinda kenan ya ce sun mata sai ya mutu a irin wannan a wannan yanayin mata mai cikin jahiliya a wannan ruwa da aka ce ya yi mutuwa irin ta jahiliya ma'ana ya mutu ba a kan musulunci da kenan a nan kuma aka ce falatis al'amfan ba ka daya tambaya game da su a mutum da ya mutu a irin ta jahiliya wuce zai tafi kenan wannan shi ne mutum da farko wa amatun sai kuma baiwa au abdul ko bawa a bakamin sayyidihi wanda ya gudu daga wurin mai shi ai haraba wata gayyaba an wanda ya gudu ya ɓace mai shi ya rasa inda yake kaga shi ma mai nau'i ne na tawaye ya to shi ma irin wannan bawan ko baiwar manzo Allah ce karfe tambaya game da su gobe kiyama suna ina suna wuta sai na ukun su manzo Allah ya ce wa mar'atu sai ko mata matar aure kenan nan ake nufi wa mar'atun matar aure wanda ita wannan mata gaba zaujiha mijinta ya tafiya ya barta yana ko wani gari yake aiki ita kuma tana wani gari ko kasuwanci ya tafi ko ya tafi wata tafiya ta ibada kamar aikin hajji ko umara ya zama dai ya tafi ya barta a gida to kafin ya tafi din nan wakafa ha ma'unata a duniya duk waɗansu buƙatu nata na duniya ya ɗauke mata ya wadatar da su da zai tafi ya bar mata isasshen abinci wanda za ta ci ya bar mata kudin ne da sauran kudin da za ta yi hidindiminta na yau da gobe ya bar mata wurin zama nashi ne ko ko na haya ne ya biya kudin haya ne ma'ana babu wata hidindiminta na duniya wanda bai ɗauke ba ta ga ya bar ta a irin wannan yanayin amma da zuci wannan matar sai ta dinga yin zuci azharar zinataha wa abrazat mahasina lirrijal sai ta dinga yin shi ne ta dinga yin mummunar shiga shigar da ta saba ma shiga irin ta musulunci sai tana bayyanar da kanta ga mazaje suna ganinta mun gane ma'ana cewa tana bayyanar da kanta ga mazaje ba wa ta zo inda mazan suke ba a inda yin ta fito daga gida inda za ta bi mazajen da ba mazajen ta ba za su ganta shi kenan ta yi tabarruki wurin aiki za ta a a makaranta za ta a kasuwa za ta a a gaido marar lafiya za ta a wata bukata ta za ta je ta biya a kasuwa ko a wani wuri haka amma sai ba ta shiga irin ta musulunci ba mun gane wata marrajat almaraju shi shine alfasad wal fitna kuma ta yi haka ne don ta ya zamanto ta aikata ɓanna wannan fito da ce shi ne ɓannar da ta aikata shi ne wata marrata ai alfasad ta aikata fasadi wal ta zama fitina ga waɗansu mazaje ne to irin wannan matar ita ce ta uku manzan Allah ya ce a gobe kiyama karfe tambaya game da ita tana ina tana wuta wa layus la yus'alu anhu ce haka nan waɗansu su uku karfe tambaya game da su su ma suna yana sun halaka suna wuta na farkonsu su kuma a wannan uku ta biyu mazala ce rajulun na za Allah rida'ahu mutumin da ya yi jayayya da ubangiji a mayafinsa fa inna rida'ahu alkibir ya'u wa izarahu izzahu yayi jayayya da ubangiji a cikin mayafinsa menene mayafin ubangiji shine alkibir yawo shine mayafin ubangiji wa izaruhu izzahu izarun ubangiji kuma shine izzarsa buwayarsa duk wanda ya ga da ubangiji shi ma ya ji ya fi wani don alkibir ya wuce na nufin jin mutum ya fi kowa to allah shi ne wanda ya fi kowa izza kuma ɗaukaka allah ya fi kowa ɗaukaka ba ba haka tantawa to duk wanda yake ji shi ma yanzu ya fi kowa to na yana jayayya da ubangiji a rigaisa a mayafinsa haka duk wanda yake ji shi ma maɗaukaki ne ya fi kowa ɗaukaka shi ma wanda yana ja da ubangiji a ne a izarinsa yana waɗannan siffofin guda biyu siffofi ne wanda sun kaɗaitu ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ba a siffanta wani bawa na ubangiji da irin waɗannan siffofin izza da kuma alkibiriya tudu duk wanda ya ji haka shi ma lalace karka tambaya game da shi gobe kiyama yana ina yana wuta wa rajulun shakka fi amrin lahi ko shakka fi amrin lahi sai kuma mutumin da yake shakku cikin al'amarin ubangiji shakku ya shigo masa shigo akwai allah ba shi za allah yana da iko kanka ba ta ga shakku ya shigo masa cikin al'amarin ubangiji wannan yana wuce cewa sai walƙunuɗi min la sai fidda tsammani ko yankewa daga rahamar allah shi ma duk wanda ya yanke daga rahamar Allah karka tambaya game da shi gobe kiyama yana ina yana wuta Allah ya ce innahu la ya'asu min rauhillah illa illa alqaumu kafiruna ba masu yanke kauna daga rahamar Allah sai mutanen da suke kafirai ba a yanke kauna daga rahamar Allah mutum ya fidda rai ya ce shi ai ba shi ba rahamar Allah Allah bai san haka duk laifin da mutum yake yi to kar ya cewa shi ba zai samu rahamar Allah ba in ko har mutum ya ji shi ba shi ba rahamar Allah saboda yana ganin laifin da yake aikata ko wani dalili to shi kansa wannan laifi mun gane shi ya sanya kar mu fiddare al'amura za su iya gyaruwa yanzu dai kan ƙasa ta gurbata, zaharar fasadu fil barri wal bahr banna ta riga ta mamaye duniya ko ina banna ce ake aikatawa amma wannan ba zai sanya mutum dare ba cewa za a samu rahamar Allah wani lokaci sauƙi zai zo al'amura za su juya mutane su canza to idan kuma mutum ya kai lafin ɗin da shi yana cin duniya ba za ta gyaru ba ko najeriya ba ta gyaruwa to wannan zai iya shiga cikin alƙunuti min rahmatullah cewa daga rahmar Allah kuma ba a san kullum ya zamanto mutane suna da kwaɗe suna da fata a wajen ubangiji cewa Allah ta'ala zai canza al'amura ya kawo sauki ba tare da shakku ba ba tare da kuma yankewa yana cikin shiga cikin shakku mutum ya dinga shakku yana kan yi abin nan ma zai yi yadda abubuwa suka lalace yanzu a ce abubuwa za su gyara anya zai yi kuma wannan babu ke shakku ne cikin al'amarin ubangiji mun gane da aka biya da abubuwa suka lalace su ba a san mutum ya yanke tsora daga ramar allah sau da ita rama allah tana zo mutum da yake inda baya da su akwai hadisi yana nan mashuri hadisun bitsada mutum ne a duniyan nan ya rayu bai ma allah komai ba na ibada bai Allah Allah komai ba na ibada amma da aka je lahira da yake rahamar Allah tana da faɗi kuma sai gashi ya samu ashe yana da wani aiki wanda wannan aikin in an dora shi kan ni ya rinjaye saurin zunuban gaba ki daya shi ya ba a san musulmi ya fitar da rai daga rahamar Allah kullum musulmi ya zama to yana sa rai yana fata ya samu rahamar ubangiji Allah ya rinda da rahamarsa wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi a sayar adabin mufrad hakim ya rufe shi kuma ya inganta shi haka imamu tabarani a littafinsa alkabir haka ibn hibban da ibn bazzar da su rufe wannan hadisin hadisi ne sahihi قال المسند حدثنا حامد ابن عمر قال حدثنا بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي ووقوق الوالدين أو قطيئة الرهن يؤجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت wannan hadisin imam al-bukhari ya karbo shi ta hanyar hamid ibn umar shi kuma ya karbo daga bakar ibn abdulaziz an abihi an jaddihi ya karbo daga mahaifinsa shi kuma mahaifinsa ya karbo daga kakansa bakar ibn abdulaziz an abihi to shi bakar din ya karbo daga babansa shi bakar ibn abdulaziz shine abubakar ta albasari babansa kuma shi ne abdulaziz ibn abdullahi ibn abi bakarata ya ta ce an jaddihi daga kakansa kakansa shi ne bakarata ne anin nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya karbo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya ce kullu zunubin duk wani zunubi da ka sani duk wani zunubi yu'akhirullahu minha ma sha'a Allah yana jinkirtawa gwargwadon abin da ya so a kyala mai wannan laifin sai an hada lahira mun gane ay yu'akhiru li sahibiha Allah yana jinkirta azaba ga mai wannan laifin a nan duniya kenan amma manzon Allah ya ce illal baghiya wa uqal walidaini aw qabi'atir rahim amma ban banda laifuffuka uku su Allah ta'ala bai jinkirta wa mai su Allah yana kama mai su tun a nan duniya illa albagya manzo Allah ce sai dai banda zalunci shine albagya shine mahallin shahid wa hukukan walidain da kuma kangare ma iyaye shi ma wanda ya kangare ma iyayensa to Allah bai barinsa a je lahira tun a nan duniya zai gani auƙaɗiyatin rahami ko kuma mutum ya yanke zumunta mutum ya yanke zumunta shi ma wanda ya yanke zumunta to allah yana kama shi tun a duniya ba sai an je lahira ba ya sanya a wata ruwa ce yu'ajjilu lisahibi hafi duniya ƙamdal mawuce ana gaggauta yin laifin ana gaggauta yin ikuba ga wanda ya aikata su a nan duniya yu'ajjilu li sahibiha fi duniya qabla al ana gaggauta yin azaba ga wanda ya aikata tun a nan duniya kafin a ji lahira fi ha min izinin zunu saboda girman zunubin da ke ciki mun mutu hadisi makamancin wannan ko baya to waɗannan laifuffukan su Allah ba ya kyale su duk wanda ya zalunci wani to a nan duniya Allah ta'ala zai kama shi haka ɗan da ya kangare ma iyayensa ya kangare ma babansa ko ya kangare ma babansa shi ma a nan duniya Allah zai kama shi haka wanda ya yanke zumunta kana da 'yan uwa ka yanke alaƙa da su So shi ma wannan Allah yana kawo mutum a duniya ba sai an tafi lahira ba a shekun ga zalunci dai abin gudu ne duk abin da Allah ta'ala zai kawo mutum a nan duniya abin gudu ne kuma malamai suka ce ba wai ana nufin in an kawo mutum a nan duniya shi kenan an tafi lahira za a kyale shi ba a'a idan an kama shi a nan duniya kuma an je lahira sai an ƙara kama shi mun gane a lahira sai an ƙara kama shi shi yasa malamai suka gina wata ka'ida cewa bala'in duniya wanda ya fada mace saboda aikata irin waɗannan zunuban la a bala al to bai yanke bala'in lahira to an je lahira kuma sai an kama mutum da irin wannan laifi ga yanzu mutum ya san wannan ya je ya zalinsu shi ya sanya duk wanda ya ga yana zalunci kan shi yake zalunta saboda ai sakamakon zalinsu kan wa zai koma Kanshi shi zai kowa. a lokacin da kuma bai iya ɗaukar wani mataki ne ya kare kansa shi ya sanya mun mutu a baya manzan Allah ya ce duk wanda ya san akwai haƙƙin wani a wuyansa wala ce wala ya maida mai tun arin duniya domin idan aka shiga lahira to ba magana maganar yafiya duk mai haƙƙi sai an cire masa haƙƙinsa a lahira manzan Allah ya ce za a zo da mutum ya yi sallah mai kyau ya yi azumi ya yi kaza masha Allah ko akwatin ladarsa suke sai da yana da matsala ta zalinci ya zalunci waɗannan ya zubar da jinin waɗansan ya kashe wannan ya saci dukiyar waɗansan ya yi kaza manzala su sai a dinga ɗauka ya dar shi ana biyan waɗanda ya zalunta har sai lada ta ƙare masu haƙƙi a wuyansa ba su ƙare ba sai kuma a dinga ɗaukar zunubin masu haƙi ana lanta shi ina sallar shi ina azuminsa ina kazan shi da an ba waɗanda ya zalunta sai a kama shi a tafi da shi wutar Nawa? wannan fashi ne sakamakon zalunci amma ya ku duba yadda duniya ta cika da zalunci wannan ya zalunci wannan wancan ya zalunci wancan mutumin da yake ikirarin musulunci yana cewa shi musulmi ne amma kaga zaluncin da yake tabkawa, sai ka da kana a bakinsa yanzu ku duba abubuwan da ke faruwa ɗin nan mutum ya zo kawai ya dinga kashe mutane daga an kamo mutum a ce wai kai mutum nawa ka kashe ce wallah bai san ko mutum nawa ya kashe ba rai ɗaya ma wanda ya kashe ya zafe da shi gaban allah wai shi saboda bala'in zaluncinsa bai ma san ko mutum nawa ya kashe ba ta ga wanda zai ce bai san ko mutum nawa ya kashe ni, wanda yake nuna ya kashe da yawa to bai san waɗanda ya kashe ba to yana ga waɗanda ya raunata mai ikirarin musulunci zai zo wannan inda ya kamo su za a ce wani addini kake sai ce kuma shi musulmi ne wani addini kake sai ce shi musulmi ne Allah ya raba mu da zalunci kaga wancan shi ne babban zalunci a kashe wani ko ka zubar ma wani da jini ko ka raunata wani da zalunci na dukiya duba yadda ake zaluncin dukiya ka abu ba naka ba ka sa hannu ka ɗauka wani ya jira gidan wani ya ɗaukar masa kaya wani masallaci ma zai taho ya sasa, a masallaci zai zo ya sasa. wani ya bude masallaci ya kwashe alkur'anin masallaci gaba ɗaya a masallaci kuma alƙur'ani ya sasa. wani fankan masallaci an sanya saboda a samu nutsuwa za a sallah sai zo ya cire ta sai ya tafi da ita ya zo ya sai da a ba shi kudi ya ce ya tashi ku duba yadda ake zalunci dukiyar al'umma dukiyar al'umma da zai da aka ji aka yi fund allocation kowace karamar hukuma a najeriya za a ce ga kasanta kowace jiha ga kasanta ita gwamnatin tarayya ga kasanta wannan kasan wanda aka ce wannan na jihar katsina ne duk ɗan jihar katsina ko yau aka haihu shi yana da haƙƙi wanda aka ce wannan na rimu lokacin zaman ne duk ɗan ƙaramin hukumar rimu ko yau aka haihu shi da haƙƙinsa a ciki kai shugaba amana ce aka baka cewa kai ka zama custodian tunda abu zai yi a raba gida-gida ba inda za a samu wani guda ɗaya wanda shi ne za a ba wanda zai kula da wannan dukiyar ya tabbatar an yi wa mutane abubuwan da ya kamata da ita irin wannan dukiyar ita ake waso santa a yau ita ake waso santa to in an je lahira duk mai haƙƙi sai ya bi haƙƙinsa to wai mutum ya bai da wannan haƙƙi yasa kun ji wata magana da gwamna ya kwanan nan ya ce mai haka ma yanzu a wannan zamani ya ce ba zai nemi shugabanci ba tunan shugabanci ba abin da ke cikin sa in ba fitina ba wannan gaskiya ce akwai wani tsohon shugaban wata karamar hukuma tun san lokacin ana zaɓe ya yi mulkin sa ya gama amma bayan ya gama kullum cikin damuwa yake saboda shi kullum abin da ke tada masa hankali wai in aka je lahira aka tattaro 'yan karamar hukumar ya zai da su a gobe kiyama yana da ladar da in ya zalunci waɗansu zai ya ɗauka ya biya su to abin yana ta damun shi ya ce amma kis ɗin da ya sani wanda dai ya san cewa yana ganin kamar allah ba zai kyale shi ba ya ce ko gobe in ya tuna shi sai ya yi sun kama da idanun shi ya je wani kawai a cikin karamar hukumar da sun je wani taro kawai sai ga wani yaro idan suna ciwo guda idan ya fara riɓewa a jikin yaron yana jawabi ya hango yaron tuban da aka gama taro sai ce yana so a nemo yaron nan a kawo mai shi ka ɗauko wannan yaron a kawo mai shi ya ce a da baban ya ce ma uban kai wannan yaron ɗanka ne sai yi ɗanshi shi ne to kuma kana kallo zai makanci ba ga idan shi na ciwo ba ba za ka kai shi asibiti ba ya ce to yaron da daɗe wallahi ni yanzu ba ta maganin su nake wace abin da za su ci muke yi to yasa aka ɗauko yaron nan aka zo asibiti aka yi mashi magani allah ya taimaka idan aka aka masa magani ya samu lafiya to sai yake tambayar kansa yanzu yaron nan inda ya makance Allah zai tambaye shi ko ba zai tambaye shi eh za a tambaye shi to amma Allah ya taimake shi ya ga wannan tunda ya abinda ya kamata ba za a tambaye shi ba da tambayar da yake makanshi irin waɗannan yaran masu ciwon ido ko wani ciwo na daban ba ciwon ido ba wanda bai gani ba ya zai da surana ta ga wannan ayi yana da hankali ko yana da hankali yana da imani kuwa to amma yanzu wani shi bai dawo ba bai dawo ba bai tunanin tsayuwar da zai yi gobe gaban allah ya fuskanci talakawa ko waɗanda allah ta'ala ba jagorancinsa ya zai da su to duk wanda ya san zalunci zai ƙoƙarin kaushe masa aka allah ta'ala ya ba mu ikon nisantar zalunci duk laifin da za ka yi a duniya yana da sauƙi in ba zalunci ba ne ba domin in laifi ne ba zalunci ba Allah yana iya yafe mata amma shi zalunci Allah zai yafe wa domin idan ka zalunci wani ai haƙƙin wancan ne to Allah kuma ba zai yafe haƙƙin wani ba dole sai ka biya ne wannan haƙƙi shi yasa manzo Allah ce in ka san akwai haƙoƙin mutane a wuyan ka je ka biya su tun a duniya kafin a je lahira in an je lahira babu yafiya amma a nan duniya ana yafewa. in ka ba ko to wani ko ma ba zai yafe ba yanzu misali eh, wani gwamna ya zo a rediyo ya ce ya ku talakawan jihar nan na yi shekara takwas ina mulki waɗansu na masu ba daidai ba waɗannan allah duk wanda ya san na mai ba daidai ba ya yafe ba gaba ɗaya za ta yafe wallahi wani ba zai yafe ba amma dai da yawa za su iya yafewa amma wani zai ja daga ya ce ai ko duk bala'in da zai shiga ni ba zan yafe musu to kuma yana da damar ya ce bai yafe ba to amma idan yi bakin kokarinka shi ne abin da gabanin da suke gudu sai na umar allah ya kara masu yarda yana kalifan nan in dare ya yi ya yake yi ji ina ne ake zagin shi ma in an zage to me ya gyara yanzu ina ne ake da wani korafi canza kama yake yadda ba za ka iya gane shi ba da dinga bi lungu-lungu cikin dare bai bacci saboda ya san ya san amanar shugabanci to kuma ka ta wannan hanyar abubuwa na ya iya ganowa akwai ranar da ya zo wani gida ya ji jariri yana ta kuka da ce shi wannan jariri ne aka yi mashi yake kuka yana jin tsoron fakar Allah ta yadda shi gobe kiyama ce rana kaza jariri ya yi kuka a wani gida ni kai mashi ya saurara da ya jara nan sai kuka yake to yi mu gidan alama da safe sai a kawo mutanen gidan a kawo su to ku yaron gidan ku je me yake fita sai aka ce a yaye shi ake sabon yaye ne ake an yaye shi ne ya kalli yaron ya gabe isa yaya da yake ce nesa aka yaya shi yanzu a lokacin gwamnatin umar ba wani skill ake na albashi ba ana kallon rindiminka sai a yanka maka albashi ba wani skill za a ba a ce duk ɗan labirken ga kudin shi wani su wani yayansa goma amma labirtiri ce ga wani shi ko auren ma bai ba labirken ce waye wani kuɗi eh wancan mara auren ɗan labintan ya yi kuɗi na ya yi kuɗi amma bai da mata shi kuma wannan mai mata uku ga yanar mutu yake to allah so yake shi a lokacin sayar na umar yadda ake yi shi ne matan kanawa to kowace mace suna da alawus ƴaƴanka nawa suna da alawus to sai amma jumla a wata sai a baka kaga wanda bai da mata <laughs> albashin sun yi yawo ke to shi yaro ƴaƴan ana rubuta musu su ne ko allowances su idan an yaya yaro domin a lokacin abin da yake kallo idan ba a yaya yaro ba yana da bukatar abinci nonon maman shi yake sha ta gane bukatar wani abinci su sai ce sai an yaya yaro ake sanya shi cikin albashi ko cikin alansa inda za a ba baban shi to ka san mutane su kuma suna da dabaru suwa, su wai sun kagara wannan yaron a saka shi cikin alansa sai aka yaya shi lokacin yayin shi da ba ne da umar ya binciko ne ce ka mutane da bala'i ce sun kai umar wuta ya ce to kun yi kaɗan ranar juma ya ba da alamansu ya ce da an haifi jariri a kawo shi a rubuta shi to gobe kuma ya za'a a yi a kaga an magance wannan ɓarafin to ire-iren waɗannan abubuwan su magabatanmu suke kallo wani ma an ba shi mulki sai ya ce zai yi karanta tarihin umar ibn abdulaziz yana da abubuwa na ban mamaki ya yi shugabanci na adalci lokacin da ya zama shugaba an ce mutum ne mai jiki amma kafin ya rasu da ya koma bai da jiki saboda zillimi da tunani na ya zai da talakawa gobe kiyama amma yanzu mutum ya samu mulki lokacin za a ga yana kira har mutum ya zo yana cewa dole da tsaya shi zai yi ana kashe-kashe ana rigima wajen neman mulki tsakanin waɗannan mutanen da mutanen wannan saboda kowa yana son shi zai yi amma duk ba fa a tunanin abubuwan da za a fuskanta na haƙoƙin mutane gobe kiyama to da ka duk wanda ya zalunci za a ga tun anan duniya ubangiji ta'ala ya gaggauta ukubarsa sannan idan an ce kiyama kuma nan ma ya sake haduwa da wata Allah ya shirin da mu Allah ya tsare mu ya ce haddasa muhammad ibn Ubaid ibn maimun na حدثنا Ibn ابن al الهزاء al-harrani an ja'far ibn burqan an yazid ibn al-hasan miqal sami'tu aba hurairah yaqul yubsiru ahadukum al-qadata fi ayni akihi wa yansa al-jizla aw al-jiz'a fi ayni nafsihi qala abu ubayd al-jizlu al-khashabatu aliya al-kabira wannan hadisin na gaba an samo shi daga na abu huraira Allah ya kara masa yarda na abu huraira ya ce yubsiru ahadukumul qaza fi aini a dayan Ɗayanku zai ga wani ɗan haki cikin idan ɗan uwansa wani haki ya fada ma ɗan uwa ido to ɗaya zai gani ga haki nan cikin idanta wai ya iya ganin hakin da ya fada idan ɗan uwansa wayansa aljizla arul jiz'a fi aini nafsihi amma sai ya kasa gani ko ya manta da aljizla ko aljiz'a ko ne ka ce ya za mu ce ma abin da kuciccire haka ai kasan ice shine kuciccire ko kucicciren ice na a ba fasare ba shi wannan gangan jikin ice ya sunan shi da hausa ina? a ai shi ice ba yana da rassa ba to wanda ba reshen ba na tsayen ya sunan shi skin din ya gangan jiki ba shi ne gangan jiki ya wato shi ne aljizila ko aljiziya amma daga can kasan ba to kun ne gane da abin da ake da shi mun gane to ya hango haki idan wani amma shi ga fiti tida idan su bai san da shi yawa ka ga magana ce balaga ce abinda ake nufi shine ɗabi'ar ɗan adam zai ga laifin wani ɗan kaɗan amma shi ƙila laifin da ya fi wannan amma ba zai ga laifin sarashi na yauwa za a ga wani shi laifin da yake ɗin babban laifi ne amma shi bai na nashi sai yana maganan na wani alhali wanda wani yake shi kuma ɗin nan ɗan kaɗan ne shi ne ma'anar yana ganin haki a idan wani amma shi ya manta da kututuran ice wanda ke cikin idan shi abu ubaid ya ce aljizila abinda ke aljizila shi ne alkashabatul aliya alkabira ba shi ne ya sunanta Eh, ita wannan gande ice din da muka ce wadda ce al'aliya mai tsawo kuma alkabira mai faɗi mai gwaɗi sosai haka mun gani to mutum ya ga wannan amma shi ga babba abinda yake nufi mutum zai ga ɗan ƙaramin laifin da wani ke aikata amma shi kuma ga babba yana aikata bai gan shi ba ibn al-asir abinda ya ce Shine da raba hu matsalan liman ya rasa biri min uyubin nas wa yi ayyurhun bihi wa fihi min al'uyubi ma nisbatuhu ilaihi ka nisbatul jiz'i ila alqabati mutum ne sai dinga hango aibin waɗansu mutane ɗan ƙanana wanda suke aikata amma shi babban aibu yana yi amma baya ganin sa mun gane shi ne abin da yake wuce to me alaƙa wannan babin ko wannan maganar da babin da muke ciki babin albazi ne me ne alaƙarsu walaikun islam 嗯。 zalunci ne mutum ya dinga aibanta mutane da wani aibi wanda suke aikatawa alhalin shi kuma aibinsa ya fi nasu nesa ba kusa ba wannan shi kansu nau'i ne na zalunci mun gane da haka ba a san aibanta mutane da aibukansu kai ma ka kalli naka aini ka kalli naka wannan hadisun sahihi ne shi ma albani ya inganta shi a sayar adabin mufrat ibn hibbana ya waito shi da ibn abin duniya imamun bai haƙi a shaidar imani mala ya ce haddasa abdullahi ibn muhammad قال حدثنا الخليل ابن أحمد قال حدثنا المستنير ابن أخضر قال حدثني معاوية ابن قرة قال كنت مع مات المزني فما أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال ما حملك على ما سمعت يا ابن أخي قال رأيتك تسمع شيئا فسمعته قال أحسنت يا ابن أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول man abata aza an tariq an tariqil muslimina kutiba lahu hasanatun wa man tuqabbilat lahu hasanatun dakhala aljanna na'am to wannan hadisin isnadinsa yana cikewa Da wani mutum da ake ce ma al-mustami ibn shi kuma ya ce haddasa ni mu'awiyar ibn kurra mu'awiyar ibn kurra ya ba shi labari ƙala ya ce kun tuma ma'aƙil al-muzanni na kasance wata rana tare da ma'aƙil al-muzanni mu'awiyar ibn kurra suna tare da ma'aƙil al-muzanni fa amma ƙa'aza ani ɗari sai ma'aƙin ya cire wani abu da zai fitar da mutane da ya kan hanya to suna tafiya shi kuma fara aiki shay'an sai shi mu'awiyar ibn ƙurla shi ma ya ga wani abu tuhu sai na riga shi zuwa na ɗauki wannan abin faƙali sai ya ce ma hamalaka alama ta ya ibn afi ya fi ɗanɗan uwana me yasa ka aikata abin da ka aikata kala sai ya ce ra'aitu na ushe an fasana a kai na ga kayi nima sai ne kala sai ya ce a ah, san ce ya ibina a fi ta kyauta ya kai ɗan ɗan uwana samitu annabi sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amata an man amata aza an dariqil muslimin duk wanda ya cire wani abu wanda zai iya cutarwa daga hanyar musulmai kutiba lahu hasanatun za a ruta masa lada sai ce wa man tuqabbilat lahu hasanatin dakhala aljanna duka wanda aka karba aikinsa kyakkyawa ko da guda ɗaya ne to dakhala aljanna zai shiga aljanna zai shiga aljanna to kaga wannan hadisin shi kuma yana magana akan cire abinda zai cutar da kan hanya na tafiya sai ya ga abin da zai cutar sai ya cire daga hanya sun ci tafiya kuma sai shi ma abokin tafiya da gani sai ya cire sai ya ce mai sa ka haka sai ce sai na ga kayi sai ce to kayi daidai ka kyauta ka ji abin da na ji manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce duk wanda ya ga abin da zai iya cutar da mutane akan hanyar musulmai sai ya cire kibalahu hasanatu za a ruta masa lada sai ce wa man tuqabbilan lahu hasanatun da khalal janna duka wanda aka karɓi aikin sa kyakkyawa to zai shiga aljanna abinda wannan yake nufi can alkurani Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa daga masu tsoron Allah ne da haka fa man kana minal da khalal janna duk wanda yake mai tsoron Allah ya shine za a shiga aljanna masu tsatsawa. to aka karba aikin mutum ya zama almuttaqin ya shiga cikin su kenan mun gane allah samu dace to shi wannan hadisin me alaƙa shi da babin zalunci da ya ya kawo shi ƙarƙashin wannan babin babin bazi ya ce man maɗa aza an tariƙin musulmina kutiba lahu hasanatun me alaƙa shi na cewa a abu da ya zalunci kansa ba zunubi ya sami ba ba zunubi eh, eh ya zalunci jama'a to mun ji wannan na alaikun salam um, yawwa mukhalafin mukhalar abin idan ka ɗauke ka samu lada ko in ka kawo lula ka samu eh to shi da abin da mutane ke so yanzu wanda zai zo kan hanya ya zubar da abin da zai cutar da mutane ne yayi zalunci ya yi zalunci ka zo ka sanya abin da zai cutar da wani a kan hanya wani zalunci shi wanda ya da ya samu dada ya kyauta to wanda ya kawo shi kuma zunubi zai sami sannan kuma abin da ya yi zalunci domin kila wani zai zo ya taka ya ji rauni kila wani zai zo ya cincibe da shi ya faɗi ga dai abubuwan cutarwa nan da yawa a kan hanya mun gane wannan wani gefe nan sannan ta wani gefen idan an ce wanda ya cire abinda bai fitar da musulmi daga kan hanya ya sami lada ko to ina ga mutumin da zai cire ma musulmi abinda ke damun shi na damuwa ko saboda ne na rayuwa ko na abu makamancin haka tagaman babu aula shi ya fi cancanta ya sami lada mutum ne yana da kudi sai wani ɗan'uwa ya shiga yanayi na damuwa ya ka ba shi kudin na yaje ya kau da abin da zai cutar da shi din nan da kudin kun gani kaga yayi kama da wanda ya cuci wanda ya cire abin da zai cutar da mutane a kan hanya to irin wanda yayi wannan shi zai fi samun lada sama da wanda ya cire abin da zai cutar da mutane a kan hanya shi zai daukar wannan ma'anar hadisi haka abin da dai ake nufi shine ko da abin da ka zai cutar da musulmi kana da ikon ka gusar da wannan abin sai baka gusar ba abin kuma zai cutar da musulmai me kai kuma ta yi nau'i da galinsu ko kuma kai ka kawo mutane abin da zai cutar da su kawo mutane abin da zai cutar da su zalinsu ne allah ya shirar da mu to wannan Babu na albabu ya tsari da aka zalunci a musulunci haramun ne mutocin so ba amin yi babin azzulmu muku duk ɗaya ne malam ya sace mai babin ne amma ya kira shi da sunan babin albabi don ya nuna haɗarin zalunci ne nuna haɗarin zalunci don haka zalunci allah ta'ala ya haramta zalunci kuma kafin ya haramta mana sai da ya fara haramta makansa da haka allah ya hana mu yin zalunci ya karka yadda ka zalunci wani mutum in ko ka zalunce shi to ka nemi afuwarsa kafin a ji lahira in aka je lahira to dole sai an cire makowa haƙinsa Allah ya shirya da mu kuma Allah ya tsere mu a kira sallah ina gina a ƙarshen wannan babin kuma ya kamata musa idan allah ya kai musaki mai zuwa za mu tashi babi na gabansa kenan wanda shi kuma zai mana magana a kan kyauta alhadiya kyauta wanda shi ma yana daga cikin da duba na addinin musulunci wa alaikum salam na'am the mm. in lura ma kamar ita ta mafi wancan haɗari domin ita wannan ya abin da ta yi shi ne tabarin shi ita kuma ƙila wannan bayan wannan mata aikata wani abu na ɗan ta kaga laifinta ya fi na wannan laifinta ya fi na wannan ban ji abin da ba hmm. eh. a ai shi banna ba a gyara banna da banna idan shi miji ya yi laifi ya tafi bai bar mata komi ba to kuma musulunci bai ce ita tsara Allah ba da haka laifinsa yana nan na ya tafi bai bar mata abubuwan da ya kamata ya bar mata ba ita kuma wajibi ne ta bi tsoron Allah ko da bai bar masa waɗannan abubuwan ba wai ta yi so sai ba ko ta bar rijin ma bai kamata ce ba don mijinta baya idan abin ya kai inci ta yadda ba za ta iya zama ba saboda tana da bukatuwar abubuwa ai wajen alƙali za ta ce cewa mijinta ya tafi kuma bai mata abinci ba tana son ita kuma suna da bukatu na kaza da kaza da kaza alƙali zai ji yan tabbatar da haka ne alƙali zai jingina wannan auren don ta fita samu abubuwan da za ta take bukata na bukatu yau da gobe kafin shi mutum ya dawo idan ya dawo kuma za a yi lissafi daga ranar da ya tafi zuwa ranar da aka jingina auren sai ya biya ta haƙƙin ta wannan amma dai wannan ba zai zama lasisi gare ta ba cewa bari in je in yi kuma wani abu don in biya makaina bukatuna na yau da gobe bai kamata ce haka ba allah ya sauke so kamata ya shi lokacin da zai tafi din ya bar mata duk abubuwan da za ta bukata idan kawai bai bari ba to ka ita kuma sai ta ji tsoron allah sai ta kiyaye waɗannan amanoni na allah ta'ala wanda allah ta'ala domin shi ta tabarruji ba wai haƙƙin miji akwai haƙƙin ubangiji ba tun da allah ne ya ce kada a yi su allah ya shirya gani wa siya Mm-hmm. ya ga ba ma shigowa ne shi wannan ana maganar fifiko ne na falala karnin da ya fi kowane karni falala shi ne karnin sahabbai sai na tabi'ai sai na atba'u tabi'ina wannan maganar falala ake wannan kuma su ne ƙorunin mufaddala haka ake ce musu daga nan har duniya ta naɗe ba wani karni za a wanda bai kawo su ta babin falalarsa ake magana ba ta babin saukar rahamar ubangiji ba ka gane babin falala wannan karnukan guda uku su ne fitan karnuka wanda suka fi kowane karni falala shi ne ce daga har duniya ta naɗe ba za a maimaita wani karni wanda zai tattaro waɗansu mutane masu daraja da fifiko ba kamar wannan karnin guda uku wanda su yi don kaka dai ba a ƙara maimaita sahabi a duniya da sahabi shine wanda ya zama manzan Allah to da nan har duniya ta daɗe ba za a yi wani mutum da ya ce ya zama manzan Allah to in ka gan shi a mafarki wannan bai da mutum sahabi haka ba za a maimaita tabi'ai ba ba za a maimaita su ba ba za a maimaita a tabi ne ba ta wannan babin na falalar karni wannan haka yake duk karnin da ya wuce to za ga wanda zai zo bayansa ba zai kai shi falala ko daraja ba sai da abin ba za a rasa ba to amma ta gefen sarkar rahamar ubangiji ko shi ma da akwai hadisai da dama wanda su ne cewa karnin da ke tuhowa baya ba zai kai na bayansa ba kullum duniya ƙara lalacewa take ana samun shi baya har a shugabanci duk shugaban da ya wuce wanda zai zo bayan sai in ba ya sunna sai kaga wanda ya wuce ya fi nagarta akwai sai wanda sai na ka amma wannan malamai suka ce ba kowane lokaci ne ake samun haka ba allah mai iko ne na iya canza wannan ka'idar a wani lokaci sai ya zama to cewa bayan wani shugaba lalatacce ya wuce a bayansa an zo an shugaba na gari ko bayan wani karni wanda yake dauke da mutanen kirki ya wuce ko mutanen banza bayan shi a zo a wani karni wanda ko mutanen kirki suna da yawa a ciki wannan duk za a iya sama ka amma galibin abin da ya fi faruwa a duniya shi ne wancan tsari amma allah yana iya canza wannan ka'idar ba lallai ne haka za a ta tafiya ba suna ba da misali da shugabancin umar dan abdulaziz din nan kaga kafin umar ɗan abdulaziz ya hawa mulki an yi waɗansu sarakuna cikin sarakunan umar yau. wanda sun yi zalunci na ƙarshe to amma sai umar ya zo ya shugabanci wanda shi kuma ya ɗara nasa adalci nesa ba ku ba ba a kusurta to a shi kaga wannan ya nusa wancan ka'ida da waɗansu hadisai suka faɗa ba kullum ne allah yake tsayawa a kanta ba allah yana canzawa shi kuma mai iko ne a kan haka to shi ya biyar yadda lokacin ku yake gurɓatacce wannan bai nuna cewa ku ta fata da tsammani cewa abin da zai zo gaba ya fi wannan na baya amma dai a suna ta ubangiji galibi haka yake faruwa ɗan gaba ɗin su tana bayan lantarka ka gani ke sa sai ne ta addu'a allah ya kawo mana canji na ƙwarai na gari saukan mana da rahamasta kada ne yake ƙauna na suna wa rafin su na gudajen ba ba na farko shi ne wanda ya ƙaurace wanda ya rabu da jama'a wanda ya rinda dai a takaice ya yi rinda daga musulunci kuma ya tawaye to shi ma maza allah ya ce wannan kada ku tambaya game da shi ɗan wuta ne halakakke shi ne mutum ya faɗi wata magana yanzu kamar wannan mawaƙin na kano ne sunan shi wanda aka ce ya yi waka din nan tabatanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga wannan rage ne a musulunci to shi yasa alƙalin da ya mai shari'a kuma sai ya masa hukunci na waɗanda suka yi rinda ya ce a kashe shi amma sai gwamna ya sa hannu to shi kuma gwamna ya ce da an kawo mai zai sa hannu to da yake duniya shaidaru yawa ce gare su akwai wanda su sun yadda a kashe mutum amma inda da sunan shari'a ne ba su yadda ba shi da abin da yake ba da wabaki allah tsoro to yanzu lauyoyi suna nan wasu su sun kare shi eh hada wani to kagani yanzu akwai wani lauya ranar wani lagos da ya ji ya shigar da karama ya fi yanzu aka ji yan human rights sun shigo wai sai a cewar shi yana da yanci to shi wanda aka zaga ko aka bata shi ne da yanci an shi ma sai a tsare masa yanci shi to su waɗannan ƙungiyoyi na human rights dama ƙungiyoyi ne na tura yawa wanda da manufofinsu shi ne su faɗa da addini to wa galibin mutanenmu wanda yanzu a wata yari nan da ce ta rubutu na batinsu a kan abu kuma ita na da awar musulmi su wani su masu yaki kan basu ma fahimci su ko musulmai ne ba ma ko mine ne su ko ko shi mutum wayanzu yana ganin cewa ya yi ilimi ya waye yana tumar alkur'ani ba ya zo da waɗansu abubuwa wanda ba na ci gaba ne ba a kuma yanzu wa wannan mutumin da a ce wani shugaba ya zaga aka ce za a yi masu hukunci kuma na yi cewa a yi daidai amma da yake manzan allah ta ba. sai ake ganin wai yana da yancin da za a in ba a sannu ba fa wani hero zai zo ya zama wasu kaga shi kenan shi ɗaya ya ƙara samun dama a kan sai a halakar da shi zama wani gwarzo a jarumi a ta magana shi ko a ta nuna shi ba da shi musulmi ne na kwarai ajiye shi za a ce an ɗaga muke so shi ce ce ce shi ba zai ɗaga ba zai a ce ba Allah ya a eh, shi wurin shi da ya kuma Allah dai sauke shi ya sanya waɗanda a ƙidu na sufanci kafirci da shi su tutu wanda ya karanta ya ce zai zo ya ɗabbaka abu ai dama ƙarshe haka za a yi to abinda muke jin tsoro shi ne kunga ita shari'ar musulunci idan za ta sanya son kai a ce wani ya yi a kyale shi wani ya hukunta shi to bala'i wannan yake jawo yanzu ai wannan abdul jabbar an shi ma ya cin manzan allah akwai kasusuwa suna ɗaho audio ɗin shi da yawa wanda batanci ne wa manzan allah amma shi kuma bai kamuwa kagani to shi ya sanya shi da matan hikimar musulunci zamanto ana bibiyar mutane ya sanya cikin ƙa'idodin shari'a musulunci abubuwan da shi da take kariya shi ne ta kare wa mutane imaninsu da aƙidarsu da zarar wani ya zo da wata aƙida mara kyau to gwamnati za ta faɗa da shi to sai aka yi rashin sa'a yanzu wai dimokuraɗiyya ake kowa ma yana da yanci abin da ya gada ba wai akwai freedom of speech to da an ce an ba da yanci kowa ya kada abin da yake so to kuma sai ka taba wani ko ka zagi wani in kawo haka yake nufi to kaga ya zama hauka ba yanci ba ne ba to shi sanya abubuwa ga su nan suna ta kirkicewa wallah sai dai ne ta addu'a amma duka waɗannan fitintuni ne dama na ƙarshen duniya wanda dama manzan Allah biya ya share cewa za su faru munan da sauƙi ma an ta kanta da waɗansu wurare Allah ya sanya mana mafita Allah kuma ya kare mana imanin mu biyar da duniya za ta juya Allah ya tabbatar mana da imanin mu ya kare mu daga darjewa sai ya hada mutum sai ya kawai mutum wani tunani ya shigo masa sai ya kasa ya da ina ya sannan masu yada banna cikin musulmiya masu yada banna cikin musulmiya allah ya tsere mu kuma allah ya shirar da mu ina gana anan za mu tsaya idan allah ya fi mu sati mai zuwa za mu shiga ba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai allah ya shiga mu da kuskuren mu allah ya shiga mana afuwa shi ya fi mana baki da allah kan na mana gaskiya gaskiya ce ta ba mu ikon jinta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ta ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki na kashe-kashe da satar mutane da tara hanyoyi da fashi da makami allah muna roƙonka ka kare mu daga cikinsu kuma allah ka mai mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinmu garuruwan da wannan iftila'i ya afka mawa allah ka amintar da su ka mai musu da zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗanda aka tarwatsa aka kore su da su, allah ka mai da su ka amintar da su in ka mai da su waɗanda aka kashe ka sanya su zama shahidai waɗanda aka raunata kuma ka ba su lafiya ya ubangiji ka sa abin ya zama ka fara a gare su waɗanda kuma aka rasa suka rasa iyaye ko matan da suka rasa mazaji muna roƙon Allah ta'ala ka sanya musu mafita sannan ka kula da su ya ubangiji a lokacin da babu waɗanda suke iyayensu ko kuma mazajinsu Allah kada ka sa rashin iyayensu da mazajensu ya sanya su zarta ya Allah Allah ya mai iko ne akan wannan sannan wancan mako ranar juma'a mun yi wa waɗansu bayan Allah addu'a su har yanzu dai muna ƙara roƙon addu'a wajen yan uwa akan waɗansu bayan Allah wanda muka ce wani mutum yana son ya su irin abin da muka karanta yanzu saboda yana da dukiya ko wani abu kamar haka ne to kusan da yanzu abin da ke faruwa kusan din ya rabu biyu ne shi mutunan asalin rigimar hanya ce zai ci zai cinye hanya da shigar da gidan shi ko kuma da ya gini a wurin su mutanen unguwa suka ce ba su yadda ba wannan shi sun ya ake ta sa'insa da shi to ashe to ya ɗan fara wani gini haka ya kai kos biyu amma duka ba wani gini ne mai yawa ba ya dai kai kos biyu kuma ba duka filin ake ma ba wani bangare ne kawai aka ɗanyi to sai zamanto waɗansu kuma yan unguwar sun je sun buge wurin sun buɗe hanya amma su waɗannan waɗanda muka ce an kama ɗin su hasu daga cikin waɗanda suke wannan abu su ikirarin da ya shi ne sun ce za su kashe shi saboda yana ganin kamar su ne suke jagorantar ƙoƙarin da ake na hana shi ya gini a wurin su sai musu wannan sharri cewa za su kashe shi wanda an fara a gra police station sannan aka dawo sirfi aiki to kamar da na faɗa ta ranar juma'a ɗin an ba da su jere cikin taimakon allah to daga baya da aka cewa su kamar waɗannan ba hujja wadda za su sanya a yi masu wani abu kuma sai koma yanzu kan waɗancan waɗanda yake zargin su suka rushe mai jini. su kuma sun shidda ne su kuma hadda yamma dinnan yanzu kuma su waɗannan kamar ana so a kyale su tun da ba wata kwakwarar hujjar cewa sun ce za su kashe su to yanzu waɗannan su kuma sauran su ne su kuma yanzu ya koma kansu wanda dai haɗa su da yamma akwai wani guda ɗaya wanda dai shi aka faɗi sunan shi su yan sanda suna ta neman shi kila in sun kamo shi shi zai faɗi saura to wannan shi ne kuma salon da abin ya ɗauka to su ma waɗannan yanzu wanda kuma yanzu ke tsin zai koma kansu in ba san ba yadda aka yi ma waɗansu su ma kuma haka za a ban sani ban idan da yamma ɗin nan dai na san shi ana ta neman wani cikin su ɗin to tsoron da muke ji kada ya sa a kama waɗannan mutane domin duk da dai sun yi kuskure misali don kullum muna cewa karka ɗauki doka a hannunka ya zo ya yi gini akan hanya zai rufe hanya idan kai ka zo ka rushe ginin shi bai yi daidai ba kai ma ba kai daidai ba ita ce ka'ida shi da ya zo ya ja layi zai rufe hanya bai yi daidai ba to kai kuma ba dokar da ta ce kawai ka zo ka rushe masa abu in kai haka kai ma ba kai daidai ba su kaga su don laifi suna da laifi kamar yadda shi yana da laifi to amma tun da yana da kuɗi kun gaba za a maganar laifin shi ba shi ne rashin adalcin da muke gani za a ciki sai su za a yi sannan wannan laifin ba wani katon laifi ba ne ba wanda za a ce za a riƙe mutum ba za a ba da shi zai ba ko kuma kawo shi cikin manyan miyagun ɓarayi da ke nasa a sirsi a ka sai nan za ka abin duk da ke nan ba to da su 'yan sanda su kuma za su yi wannan adalcin a abin yadda ya kamata to da ba wani abu sai ana shari'a dama ta hukuncin to amma a yi amfani da kuɗi ko ƙarfi a zalunci waɗansu su ne abin da muke ganin bai dace ba kun gane abin da muke nufi allah ya sauke na ga tuna ta kira na to ina tunanin kila koma an kama waɗansu daga su bayan na tonin kila amma da har lokacin da na ba labarin an kama wani to amma yanzu na ga kiran su ya fi goma suna iya da ko ila an kama waɗansu da su to mu dai su ne ba amma dai abin da ke da muhimmanci ah, mu taya su addu'a Allah ta'ala ya kare su daga zaluncin waɗannan masu zalunci dan kamar yadda na ce ko da zai kasan yi laifi laifin bai kai don duk wanda aka tsare wannan wurin sai CID ba ƙarin zalunci shi ake ba ma damar da yi laifin da ya kamata a ce a ƙire shi wurin ba yauwa sannan shi laifin shi kagan za adalci a yafi nasu to amma shi yanzu ba ta kaya ba ta laifinsa ake ba su laifin laifinsa ake magana ila ko saboda ya ba da kuɗi ko wani abu kamar haka nan to muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya sanya musu mafita ya kubutar da su ya kare su daga zaluntar da za a iya mafi allah ya kawo sila ko hanya wanda za a warware wannan abu cikin sauki ba tare da an ci mutuncin wani ko an tozarta wani ba allah kai ne iko ne kan wannan muna roƙonka ya allah da suna ka da ka maɗaukaka allah ka tsaya ma waɗannan bayi naka ka kare mutuncinsu da dukiyarsu da iyalansu daga duk wanda zai iya yi musu ta'addanci akan wannan al'amari sannan ka bayyanar da haƙiƙanin gaskiya wannan al'amari sannan ka kawo maslaha wadda za a tabbatar da zaman lafiya tsakanin waɗannan bayi nata ya ubangiji kai mai iko ne akan wannan da subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa